Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. June 21, 2005 Sumakabilang buhay ang pang-dalawamputsyam na Arsobispo ng Maynila, si Archbishop Jaime Cardinal Singh. Dahil sa renal failure, Pumanaw ang Arsobispo sa Cardinal Rufina Santos Medical Center sa San Juan, Metro Manila sa edad ng 76. Sinasabing ilang taon na ring dumanas ng sakit sa bato ang Cardinal dulot ng komplikasyon sa diabetes. Pinagkalooban ang prelate ng state funeral ng pamahalaan at nagluksa ang buong bansa. Ang kanyang mga labi ay inihimlay sa kripta sa ilalim ng Manila Cathedral. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.